aming banda ay nagpapasalamat sa mga sumusunod. una una kay Papa Lord! Backbeat Production, Richard Tan, Alan Montero, Anne Riot, Pancho, Dennis, Cal Lawrence, Batman, Romel, Roel Barang, <laughs> Papa Kerwin, Al, Mr. Bolong, Kuya Daddy, ang Kuya na Daddy, si Jericho Dinyara, Maraming salamat din sa aming pamilya, Contreras Family, Tuyay Family, Astrate Family, Bordes Family, at Lina Family. Maraming salamat sa aming mga girlfriend at sawa, kay Karina, kay Lian, kay Rage at Uno, kay Michelle, kay Sara, kay Kidlat, at ang sexing-sexing yaya ni Kidlat na napakasarap na si Jen. <laughs> Salamat sa lahat ng nakasama namin sa biyahe. Si Kuya Raf and si Papa Pak, si Ace tsaka yung nunal niya, si Mama Kat, si Shelby, si Trina, si Hector, si Rondog, si Vlad, si Marlon, si Mia, si Alain, si Little John and Lauren, Tita Mara, si Heidi, si Luigi, si Egan, <laughs> si Egan Denise, si Mac Leonard, si Hannah, si Carl, si Paul, si Alex, si Ping, si Avid, si Crick, si Gabby and Leo, Simpai, Timmy, Ray Chan! Sir, ano yun? Pare, kaibigan ni Jackie Chan! <laughs> Ray Chan, si, si Ula, UP. Ay, yeah. UPFA Pips, Appear Day All-Stars, Bliss Boys Kasibulan, Village People, Tomato Kick Waiters, Kuya Noli, Manong TK Guard. At nagpapasalamat din kami sa mga sumusunod. Universal Records, Nike, Smart, Evil Genius, 3 Floors Up, 55 Tinta, Tattoo, Tomato Kick, <laughs> Ricky Santa Ana and Skinworks Tattoo, Skate of the Nation, Happy Box Production, TFC Music Source, SNS, Salvaje, Exile, Jeff and GSM Blue, Unilever, Tease, March, <laughs> Burn, Pulp, Summit Publishing, uh, Singapore Pips kay Kuya Albert and Company, UP, Ateneo at lahat ng schools at lugar na natugtugan, pati mga probinsya. <laughs> Salamat din sa ABS-CBN, GMA Mix, MTV. Sino ka? <laughs> Oo, si Hinday Garutan. Wala kang boses, putangin na. Oh, salamat sa ABS-CBN, GMA, Mix, MTV, Bukay Ukay, Photography, Studio 201, Star Bright, Auto, Auto, Atoy Body Kids, Auto Dress Code, Sonic State, Circus Studio, Tracks, Dubai, People, Nino and Jericho, Carino, Ed Cole, Salvador, Johnny, Joey, kay Juanito, kay Isabel at Nomer Tuyay, kay Adrian Hernandez, kay Victoria at Victor Kalagian, Nasser Almarzuki, Muhammad Neber, Mr. Ahmad Bajinay, all my brothers from another mother. Mabuhay kayo, motherfuckers! <laughs> Manoy Store, lahat ng radio stations at lalong-lalo na sa aming mga listeners. mga listeners! Mga kami kasi listeners, salamat! Listeners! Maraming salamat sa aming mga nakasabay na banda sa parokya ni Edgar, Keso, Moonstar 88, Concrete Sam, Talata, Greyhounds, The Youth, Urban Dub, Bamboo, Franco, Typecast, The Dawn, Eheads, Pupil, Sandwich, Ambassadors, Fast Pitch, Rage Active, Sago Project, Sugar Free, Candy Audio Line, Soft Pillow Kisses, Chico Sai, Up Dharma Down, Tower of Doom Bands, Go April morning skies, in no valley of chrome, sin, bloodshed, boy Aroy, plane divides the sky, out of body special, barangay tibay, cosmic love, sinasikat, intolerance, sky church, kuan, teenage hero, pentavio, tulay the hero, peppermint, spatch cola, soft silent, sanctuary, imago, session, raw, brahman, revival, itchiverse, through faith, coffee break, island, river, maya, chopping jacks, apple, Gravity mob star, hail, francis M, Glock 9, decoy, the woods, the jerks, city, alexander, joey, ayala, city, shamrock, Cambio, Pedicab, Sunflower, Camp Bandam, Shirley, Chubibo, Delara, Datus Tribe, Salamin, Hilera, Hilara, Disco Ball, eh, Latter-day Story, Join the Club, Kapatid, Razorback, Wolfgang, Sinag, Ciudad, Monsterbot, Mayonnaise, Ursa Minor, Sabon, Ginili Festival, Rocksteady, Slapjack, Barbie, Mans, Kitchen, Natal, at Kai, Rico Blanco! Oh! Oh! Oh! Oh! At sa lahat ng mga nakasabay pa naming banda, maraming maraming salamat sa inyo! Ayos yan! Kilala nyo ba ako, kids? <laughs> Thank you, thank you sa mga sumusunod. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasalimuhan ng bandang to. Salamat sa Backbeat Productions kung sino nag-alaga sa amin simula nung bata pa kami hanggat Tumanda na kami nagkasungay. Maraming maraming salamat sa Universal Records kundi dahil sa inyo ay lahat ay dahil sa inyo. Maraming maraming salamat kay Arlo at kay Eric sa kanilang Alak? Salamat Tower of Doom at sa lahat ng banda na kasama ng Tower of Doom. Yes. Sa lahat ng mga nakasalimuhan naming banda at mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi yung kanina. Oo nga. <laughs> Ah, hindi. Salamat sa mga bandang nakasama namin. Yun nga yung sinabi ko, tanga. Inulit ko lang. <laughs> Salamat sa lahat ng taong nakasalamuha sa mga PSG, <laughs> sa mga Guardia, sa mga airport attendant, flight attendant na tumutulong sa <laughs> kami kasi. At sa mga lugar na natugtugan namin. Oo, sa lahat ng mga eskwelahan at mga probinsya at mga kasulok-sulukan ng Maynila. Salamat sa lahat ng radyong nagtsatsaga sa kami at sa lahat ng mga TV station. Sa lahat ng mga kaibigan namin banda, hindi talaga, hindi hindi talaga namin kayo kaibigan. <laughs> Nasalamat sa mga tropa, mga kaibigang si siraulo. Salamat sa mga TFC, salamat naman sa tutug sa Dubai, Qatar, sa Singapore, salamat kila Kuya Albert, Kuya Arnold, Arnold ba Pati sa lahat ng mga radio stations, Happy Box, kila Haro, maraming salamat. Imbitahin nyo kami ulit sa SM! <laughs> sa SM Galleria! maraming maraming salamat sa kainta! At sa Bliss! Salamat kay Ace at sa nunal niya. <laughs> Salamat sa lahat ng mga banda at lahat ng taong mga nakasama namin sa biyahe. Salamat sa lahat ng tumulong sa banda namin kahit para kami mga gago. Ayos lang yan, chong. Trip-trip lang, man. Maraming salamat. Mahal na mahal namin kayo at hinding hindi namin kayo makakalimutan. Magkaibigan ng kaibigan! Salamat sa mga girlfriend at asawa. Salamat sa asawa ko si Sarah at si Kidlat. Salamat sa asawa ko si Reja sa magiging anak naming si Uno. Sa aking pamilya. Salamat sa lahat ng chicks na nagkagusto sa akin. De, salamat kay Lian. <laughs> salamat kay Karina. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Salamat sa iyo, kaibigan, sa nagbabasa nito at nakikinig nito. Kung hindi dahil sa iyo, ikaw ang, ikaw ang panguna. Kung parted ang binil mo, po, po, oh. <laughs> ang bumili ng parted, bin... Nyo! <laughs> Wow! May Salamat sa lahat ng banda. Salamat Tower of Doom, Kog, AMS, Simbune, Kudos, BOC, <laughs> Sin, Bloodshed, Boleroy, Play Device the Sky, Out of Body Special, sa aming mga pamilya, Arina, sa aming mga kaibigan. Sara, Lian, Rich, Michelle, Kidlat, Paco, Paco Ace, Bon, Hector, Chelby, Vlad, Mia, Cirebon Turbo Chorko, Rondok Parokya Citobui Vinci Dindin Darius Gab Keso Ian 8 CJ B-Boy Enzo Toots Robert RT <laughs> Munsay T Talata Hounds Typecast The Youth Pew Peel Babu The Don Urbada Babasa Rose Patrick Branco Prejo Actum Sago Sandwich Sugar Free Chico Sai Abnormal Downs Cosmic Love Sinusikat And the Odlas of People Quiz Curl Plunket Barangay Tiba Intolerance Cat Church Tila Jiro Pentavia, Tulay The Hero Peppermint Sponge, Cola Sonic Bomb Soap Dish Circus Sonic Bomb Sonic Bomb <laughs> Gig Studio Jumping Jax, Alexander Imago, Section Road, Brownman Revival, Gary V, True Faith, Apple, Two Worms, Coffee Break, Alan, Mobstar, Francis M. Glock, 9, Decoy, The Woods, The Judge, River Maya, Rico Blanco! Oh! Oh! Oh! oh! Sandwich! Sandwich! Sandwich! Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Sandwich.